La Safor Empren, un podcast sobre actualitat laboral, formativa, empreniment i empresa. Projecte desenvolupat per l'Acord Territorial per l'Ocupació i el Desenvolupament de la Comarca de la Safor, amb el finançament de Labora, Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Més informació en eorienta.lasaforemprèn.com Ens trobem en uh, l'últim dels uh, eh, podcasts de uh, la Safor Emprèn, i en ell volem fer un um, xicotet resum del de que ha sigut el projecte durant els últims mesos. Abans eh, volíem eh, explicar un poc en què ha consistit tot eh, tot este projecte experimental, que venia precedit d'un projecte anterior, el desenvolupament, implementació i millora d'un sistema web d'informació sobre orientació laboral i emprendiment, aportant noves tecnologies amb el chatbot i altres eh, qüestions que podeu trobar en la nostra pàgina web lasaforemprem.com. Eh, per a acomiadar aquesta sèrie de podcast hem pensat eh, explicar i presentar-nos cadascun de nosaltres per a explicar aquelles tasques i aquells resultats que hem, eh, que hem fet al llarg del, eh, del projecte. El que anem a fer és eh, dividir en distintes seccions el projecte parlant del desenvolupament tecnològic, la creació d'un punt d'informació empresarial, l'orientació laboral, la formació i l'atenció presencial personalitzada. A més a més d'altres perfils que de manera transversal han estat treballant colze a colze amb la resta de les persones del, del projecte. Així que, si vos pareix, comencem per el desenvolupament eh, tecnològic. Soy Gustavo Juan, el desarrollador tecnológico y de la Corte Editorial y junto con mi compañero Paco vamos a explicaros en qué ha consistido nuestra parte del proyecto este año. Como bien ha dicho Pepe, veníamos de un portal web de Orienta y de un servicio de, asistencia remota, lo que llamamos el chatbot. Y a continuación voy a explicaros eh, cómo hemos escalado estas dos, estos dos servicios. Por un lado, en el repositorio de contenidos que, conformaba la web de Orienta, hemos eh, implementado un sistema de mapas de ocupación con datos estadísticos y perfiles personales para que los usuarios en todo momento puedan volver a, completar ese mapa de, ese mapa de ocupación. Eh, hasta ahora dábamos los, la información de manera puntual y precisa y ahora sí que hemos montado un sistema de sesiones en las que el usuario va, a poder entrar, recuperar su sesión y al fin y al cabo completar con mucha más con mucha más índice de conversión sus mapas de ocupación. Por otro lado, nos encontrábamos con un, repositorio de contenidos eh, con demasiados contenidos para no estar indexados y lo que hemos eh, reformulado ha sido una refactorización de todo ese acceso a, los contenidos a través de una sección con una información extra para las personas registradas. No solo esto, sino que hemos implementado el chatbot que ya teníamos en tres, organizaciones, como bien pedía el proyecto. Una es el, Ayuntamiento de Barch, que era una web, una web hecha a medida, desarrollamos la tecnología para poder eh, implementar el chatbot en ella. Otro era el Centro de Estudios Algar, que era un tema, eh, un sitio desarrollado en WordPress, desarrollamos un plugin a medida para WordPress, y la otra Sigut en el Ayuntamiento del Real de Gandía, que también era una implementación a medida. Además, hemos dotado al sistema de un sistema de notificaciones push a todo el portal de la web Orienta. De esta manera, lo que hemos conseguido ha sido una mejor segmentación, así como ayudar al usuario a volver a completar el mapa de ocupación que habíamos mencionado anteriormente. Ahora le voy a pasar el testigo a mi compañero Paco. Hola, soy Paco García, eh, técnico de la Corte Territorial y como os comentaba el nuevo compañero Gustavo, eh, hem, lo que va a eh, comenzar el proyecto anterior y a banda de lo que vos he tema tema afegit al chatbot una parte eh, de inteligencia artificial mi la el diálogo flow de, Google y liendo también de afecharle el no chat GPT. Hola a todos, yo soy Maritere, eh, soy técnica de emprendimiento también dentro de la Corte Territorial, junto con todos mis compañeros. Y mm, bueno, llegó un momento en el proyecto que, mm, aparte de dar soporte a todo el área de emprendimiento, pues nos dimos cuenta que también había mm, que, dar cobertura a las empresas que ya estaban constituidas. Así que, eh, pues bueno, a mí me gustaría hablar de una línea estratégica del proyecto que, fue la creación del punto de información empresarial, precisamente para, esto, para mejorar el acceso a los recursos y a toda la, información para, para las empresas y que eso pudiera suponer una, mejora en su innovación y la, competitividad. Eh, dentro de todas las acciones que hemos llevado a cabo dentro de este punto de información empresarial, pues han sido, entre otras, eh, la creación del, propio, de la propia sección dentro de la, web Orienta, que no existía hasta el momento. Y ahí ahora cualquier eh, empresa o persona usuaria que quiera entrar, pues puede encontrar una serie de artículos eh, relacionados con, temas empresariales, de responsabilidad social, de, competencias, eh, de, digitalización. Y en total hay unos 35 artículos publicados. También se ha hecho una redacción de una guía de procesos de, selección. Eh, hemos publicado 50 podcasts también relacionados con el mundo empresarial. Mm, hemos creado y diseñado un juego de cartas para fomentar y conocer las competencias profesionales que va de la mano con la guía de procesos de selección que, se realizó. Y también hemos realizado eh, tres workshops y networking con empresas. Eh, los dos más destacados son la presentación de la guía de procesos de selección, que contamos con 83 personas asistentes, el networking mm, del Bootcamp, que fue un programa de formación para programación web, y eh, contamos con 10 empresas participantes en este networking. Y después el, último evento que, hicimos, eh, que le llamamos Connected, y fue un encuentro, ha sido el primer encuentro comarcal entre centros educativos y empresas. En total hubieron un 38 asistentes y bueno, esperamos que podamos hacer más ediciones en los próximos años. Eh, hola, soy José Moreno y eh, desde la Safor Empreg eh, les me tasques con, son orientador y prospector. Eh, hablaré eh, vos simplemente de de unas edades que creo que son pro significativas relacionadas tanto en lo que es formació, orientació i la part d'intermediació, prospecció. S'han realitzat eh, 220 mapes d'ocupació, que ha sigut eh, una de les eines importants dins de l'orientació en, en, en aquest programa. Eh, també eh, cal destacar que s'han fet 116 publicacions en el canal de Telegram on mm, eh, s'oferien ofertes d'ocupació, ofertes formatives i altres temes relacionats en orientació i formació. Eh, seguint en, en, en el projecte anterior, eh, eh, s'han registrat més de 126 registres al chatbot. I cal destacar també que s'han gestionat 151 ofertes de treball i d'aquestes ofertes correspon a un 54% s'han insertat 82 persones. Aquestes serien les dades, com bé dia, més importants relacionats en, en l'àrea de formació, orientació i intermediació. Eh, hola, jo sóc Aurora Moncho, junt al meu company José Moreno, sóc tècnica d'orientació, prospecció i inserció laboral i explicar-vos que junt a aquesta orientació que ha comentat el meu company José eh, hem fet també eh, atencions personalitzades eh, amb l'objectiu de seguir donant valor a, a lo que és l'atenció tant a l'assessorament cap a l'orientació com a l'atenció cap a l'empreniment. La, en este cas, en l'àmbit de lo que és l'assessorament a l'orientació, hem atès a més de 470 persones eh, que estaven buscant en recerca de, de formació o, o d'una oferta de feina i en el cas de les atencions a l'empreniment hem atès a més de 140 persones. D'aquestes 140 persones, en el cas de l'empreniment, tenien 68 projectes, han realitzat 68 projectes d'empreniment, dels quals 29 eh, s'han materialitzat. Junta que tota aquesta tasca d'orientació i intermediació també hem, hem treballat l'àrea de la formació. L'àrea de la formació l'hem dividit en, en diferents parts. Primer ha sigut el tema de l'orientació cap als tècnics, perquè el personal tècnic d'orientació laboral. Hem realitzat eh, set accions de formació en línia a personal tècnic de la comarca de la Safor, amb el qual han participat eh, 40 persones. Després hem realitzat eh, 15 eh, accions de, en línia, també en el qual han participat 18 eh, persones. Tallers d'empreniment, en els quals dels nous tallers que, que hem treballat eh, han participat més de 140 persones. I per últim, el, el que està relacionat amb les accions formatives d'empleabilitat, que hem realitzat 54 eh, tallers de formació en el qual han participat eh, 537 persones de diferents col·lectius, tant gent com que estava buscant feina com persones en risc d'exclusió, joves, eh, dones, etc. Hola a tots, jo sóc Raquel Meseguer, tècnica de disseny gràfic dins del projecte de l'acord territorial i entre les accions realitzades podem trobar el disseny gràfic de la pàgina web eh, del, de l'Orienta, de realització de banners i adaptació d'aquests a diferents plataformes web, maquetació de documents, llibrets o algunes infografies, eh, per exemple, la guia de selecció per competències o el xoc de cartes eh, contracte, al igual que també algunes il·lustracions, creació de continguts i publicacions en xarxes socials, com per exemple el Telegram. Eh, com veieu, eh, es tracta eh, d'un projecte multidisciplinar en el que eh, hem anat aportant cadascun dels, uh, del, del, del personal eh, allò que sabíem i que, que coneixíem per a intentar fer un projecte en el que al final d'alguna manera tinguérem diferents línies, no? tant la vessant tecnològica com la vessant eh, empresarial i d'empreniment, la vessant de de formació, d'orientació, tot això, a mitja capa de, de disseny i també anomenar, encara que no està així eh, ara en aquests moments, a la nostra companya eh, en la part administrativa, Liliana Fuster, que també ha estat eh, coordinant i ajudant-nos en tota la part, eh, la part burocràtica. Simplement acomiadar-nos amb este podcast, eh, finalitza el projecte, i segurament també finalitzen tots els uh, capítols, tots els podcasts que hem anat publicant al llarg d'estos mesos i donar-les gràcies eh, com a coordinador del projecte, donar-les gràcies a tots els uh, companys i companyes que han estat durant tot aquest temps aportant el seu coneixement i les seues bones ganes a, a fer millor este, este projecte de l'acord territorial de la comarca de la Safor per l'ocupació i el desenvolupament sostenible. Si t'ha agradat este programa, pots compartir-lo. Segur que hi ha alguna persona que li interessa. Més informació en eorienta.lasaforemprèn.com.